klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, dārgie radio Marija Latvija klausītāji! Ir eh, otrdiena, pulkstens drusku astoņiem pāri vakarā un kā ierasts šajā laikā kustība prosanktitāte un mūsu raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe. Rīta. Un eh, būs arī Lilijāna. <laughs> Lilijāna kaut kur kavējās. Bet, eh, jā, kā ierast, tad eh, savā raidījumā mēs pārdomāsim evaņģēliju, dalīsimies ar, ar Dieva vārdu un kāds uzrunā katru no mums personīgi. Kas ir tā doma, un tas vārds, ko mēs sadzirdam tieši priekš sevis. Un um, tāpēc arī eksplozīvais evaņģēlijs, jo mēs ļaujam evaņģēlijam eksplodēt mūsos. Un uh, kā vēlējās mūsu kustības dibinātājs Guljermo Džakvinta, uh, viņš arī radīja šo te metodi, tad uh, viņš mēdz teikt, ka būsim cilvēki, kas um, dzīvo Dieva vārdu, nevis vienkārši izlasa un aizmirst par to, uh, bet tiešām ieklausās un personīgi paņem, kas tad ir tas īpašais. Metodē ir trīs soļi – mīlestības skatiens, gudrības apgūšana un prievietiskais norādījums. Šos visus soļus izdzīvosim raidījuma laikā, bet kā ierast, sāksim ar dziesmu. Lai tava žēlās – svētība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lai tava žēlastība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lai tava žēlastība apņem mūs svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lai tava žēlastība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk. Nāc, svētais gars, nāc un palīdzi rast harmoniju mūsos. Vienīgi tu spēj dot harmoniju, jo tu esi harmonija starp tēvu un dēlu. Tu esi dāvana, kas rada harmoniju. Dod mums harmoniju, lai tā mājotu katrā mājā un katrā ģimenē. Dod harmoniju starp tautām, lai valdītu mieres un saticība. Dāvā mums harmoniju, lai dzīvotu kā brāļi un māsas, baznīcā, sabiedrībā un visā pasaulē. Lai tu slavă și lăstibă apniemus. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk, lai tava žēlastība apņem mūs. Svētais gars, lai mūsu sirdis nāk. Mēs eh, turpināsim ar um, Dieva vārda klausīšanos. Tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs um, pārdomājam svētdienas evaņģēlīju fragmentu savā veidā, lai sagatavotos jau svētdienai, bet, um, kā mēs zinām, tad uh, Dieva vārds mūs katru dienu uzrunā savādāk, un mēs varam sadzirdēt tās lietas um, katru dienu savādāk. Tad jā, mēs šodien pārdomāsim Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstīs svētais Marks, 9. nodaļa, 30. līdz 37. pants, un kā Alaž mēs aicinām, dārgie klausītāji, esiet kopā ar mums un padalieties savās pārdomās, atsūtiet īziņu ar to vārdu, kas no fragmenta uzrunā jūs. Varbūt vārds, varbūt viens teikums, varbūt tā doma, kas jums rodas tieši sirdī, kas pamostās tieši šajā brīdī lasot šo te vārdu, un kas ir tas, ko Dievs grib pateikt. Telefons izziņām 266 77 272, un jā, tad mēs lasīsim eh, Svētā Mārka evaņģēlī 9. nodaļas 30. līdz 37. pāntu, un ļausim Dievam būt klātsošam un mūs uzrunāt. Tajā laikā Jēzus ar mācekļiem gāja pāri Galilējai, un viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu, jo viņš mācīja savus mācekļus un viņiem sacīja, cilvēka dēls tiks nodots laužu rokās, un tie viņu nonāvēs, bet nonāvēts viņš pēc trim dienām augšām celsies. Bet tie šo vārdus nesapratā un baidījās viņam jautāt un viņi nonāca Kafarnaumā. Kad viņi, viņi bija pie, bija namā, Jēzus tiem jautāja, par ko jūs celā runājat? Bet viņi klusēja, jo celā bija strīdējušies savā starpā, kurš no viņiem ir lielāks. Un Jēzus apsēdies pasauca tos divpadsmit un tiem sacīja – Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir starp visiem pēdējais un visu kalps. Tad viņš paņēmis bērnu, novietoja to viņu vidū un to apskāvis, sacīja tiem, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā, tas mani uzņem. Un kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas manī ir sūtījis. Tie ir svētu rakstu vārdi. Slāva Kristum! Kristu. Eksplozīvā evaņģēlija pirmais solis ir mīlestības skatiens. Kad mēs ar mīlestību raugāmies uz vārdu un eh, sadzirdam, kas tieši mani personīgi eh, šajā vārdā uzrunā. Varbūt vārds vai teikums, eh, bet kaut kas, kas no šī fragmenta uh, tiešām paliek atmiņā. Ehm, dāmas, jūs droši vien gribat padalīties. Kura grib būt pirmā? <laughs> no, nu, lai izpildītu to, ko apustulī uh, eh, <laughs> ah, dzīvoja šavai, <laughs> es būšu pirmā, jā. Labi, un uh, Mani uzrunāja tiešām vietas, kur, um, par kuru Marks um, runā. Eh, Galileja un Kafarnauma. Un arī Jēzus mācīja savus mācekļus, un kā viņš to darīja. Un eh, pēdējais un visu kalps. Nu, lai ir starp visiem pēdējais un visu kalps. Un vēl manā vārdā. Paldies! Rīta, kādi vārdi uzrunāja tevi šodien? Mani uzrunāja kā Jēzus ar mācekļiem gāja pāri Galilejai, cilvēka dēls tiks nodots laužu rokas, ja kāds grib būt pirmais, lai tas ir starp visiem pēdējais un visu kalps. Tad viņš paņēmis bērnu, novietoja to viņu vidu. Kas vienu no šiem bērniem uzņem mana vārdā, tas mani uzņem. Kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani ir sūtījis. Paldies! Eh, mani šodien uzrunāja vārds bērns. Visu ceļu bija strīdējušies – novietoja to viņu vidū un apskāva. Tie ir vārdi, kas uzrunāja šodien mani es, um, un mūs. Um, Atgādini, dargais klausītāji, ka mēs uh, gribam dzirdēt arī kāds vārds no evaņģēlī fragmentu uzrunā tevi. Telefons uh, īziņām, kur var padalīties uh, ar vārdu un domām 266 77 272 un lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan kāda dziesma. تكليلة فرنيبة تكليلة جل سرديبة Patra dihitais un Dievs, tik ļoti pazemojas, zem maizes zīmēm apslēpts, viņš sevi dāvā nirvēkiem. Skatieties, uz dieva pazemību, skatīties uz dieva pazemību, skatīties uz dieva pazemību un savas sirdis viņu godiniet. Tu kļūsti pazemīgs, un Dievam paklausīgs, kā viņa māceklis, un ziedo citiem sevi, kā Jēzus māca tevi, un neko nepaturi sev. Skatīties uz Dieva pazemību, skatīties, skatīties uz Dieva pazemību, skatīties uz Dieva pazemību un savas sirdis viņu godiniet. Turpināsim ar eh, eksplozīvā evaņģēlī otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Kad mēs eh, tīri personīgi savās eh, pārdomās un sajūtās eh, saprotam, kāpēc tieši šis vārds man šodien ir uzrunājis un eh, kas ir tas, ko, ko Dievs man gribētu pateikt ar šo vārdu. Ehm, Rita, tev bija ļoti daudz vārdi, kas tevi uzrunāja, varbūt būs kāds kopsavilkums ar domu, kāpēc tieši šie vārdi tevi uzrunāja. Jā, uh, Tad e, pirmā lieta, kā Jēzus gāja ar mācekļiem, gāja pāri Galilejai. Un viņš nevēlējās, lai kāds par to zinātu, un kāpēc, tāpēc, ka e, viņš Galilejā bija vairāk reizes, bet šoreiz viņš izvēlēja, lai būtu kopā ar mācekļiem, ar tie, kas sekoja viņu. Un e, Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja, ka e, drīz e, viņš, viņam bija vajadzīgs e, ciet, un, protams, viņš nomirs uz krustu un augšām ceļies. Un viņš to vēlējas e, dalīties ar apustuliem, kas bija vairāk tuvu. Un mēs zinām, mēs dzirdējam to, ko viņš sacīja. Cilvēka dēļ tik nodots laužu rokas, un pēc trimdienām augšām ceļies. Tad e, šeit mēs varam redzēt to, ko pravietoja jau gan e, pravietis Izaija, Jeremijas, visi, kas pravietoja, ka cilvēka dēls, kas ir Mesija, kas ir Jēzus, viņam bija vajadzīgs nomirt un pēc trim dienām augšām cēlies. Un e, kāpēc viņš gribēja, lai viņš, lai mācekļi zināja, ka sekot Kristu ir arī nest savu krustu. Un tā nozīmē sekot Kristu, jo Kristus arī e, to dzīvoja. Viņš e, darīja brīnumi, bet tā pašā laikā viņš arī cieta, viņš upurēja savu dzīvi par mums, e, caur savu nāvi uz krustu un pēc trīs dienām augšām cēlies. Tad ir jauna dzīve, tāpēc, ka viņš e, vis, dzīvoja visas ciešanas. Un e, viņš gribēja, kā arī mācekļi to zin, ne tikai no galvas, bet paša veida no sirdī. Un mēs zinām, kā mācekļi to zināja tālāk, jo eh, mēs eh, klausījāmies, ka viņi nesaprota to vārdi, bet viņi baidījās viņam jautāt. E, tad Jēzus jau e, palaujās uz saviem mācekļiem, to, kas viņiem bija sirdī, nozīmē, ka Jēzus jau sagatavoja paši sevi, lai iet uz to e, pēdējā e, pozme Jēzus dzīve, e, e, savu upur, upur, uppuru laj għatbestit e, katram nomum so vissaj passaw lej. Un e, e ko parto e, mes rezzam ko Jezus mazija mazak lijem. Jo vinx prasija ko parko jus renajat, un vin jistrideja savastarpa kasil jelaks. Um, un dažreiz, e, kapēc man tā uzrunāja, jo dažreiz notiks Tā arī mūsu ikdiena dzīve, darba vietā, viss, kas grib vairāk e, kapt e, uz augšu, e, lai arī būtu labāka alga. Tas nenozīmē, ka tas ir slikti, bet kad ir daudz konkurence, tas arī nav tik labi. Tāpat arī dažreiz draudzes un baznīca, tās tāda grupa, labāk tāda grupa, ne, bet Jēzus mums mācīja kļūt pazemīgi. Un lai paradītu, ko nozīmē kļūt pazemīgs, ko viņš sacīja, um, kas vienu no šiem bērniem uzņem mana vārda, tas mani uzņem, un kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani ir sūtījis. Un tad viņš e, ar to vienkāršību paradīja mums, ko nozīmē tiexxam klut pazemīgi un kalpot. U mezzenem ka prekxe ebreju mentalitate berni nużimenni koa. Jo berni jirberni vin jam jaw gilaj butu ipax persona. Un Jezus laj eh, paradit mums konozime teva mil-estibu kas sutija Jezum starp mums un kluva silveks tad viņš iztukšoja sevi, lai kļūtu cilvēks. Kenonis, mūsu dibinātājs vienmēr runāja par to, viņš vienmēr runāja četri pestīšanas uh, dekrēti, un viena no tiem ir tiešām kenonis, kad Jēzus uztukšoja sevi un kļuva cilvēks to, ko mēs um, e, zvinam Ziemassvētkos Kristus, kas piedzima un kļuva cilvēks. Un tad um, esam aicināti e, skatīties uz tēva mīlestību un uz Jēzu mīlestību, un tur mēs redzam, tik daudz mēs kļūsim, e, ka mums ir vajadzīgs kļūt pazemīgi. Un pazemīga nenozīmē, kā tagad, o, oh, it kaut ko, kā mēs e, ejam uz leju. Nē, bet pazemība ir um, atziet paši sevi, kas es esmu, kas mēs esam e, priek, Dieva priekšā un arī priekš cilvēkiem un priekš sevis. Tad mācāmies no šo tik e, īs e, evangēlijā, kas mēs klausāmies nākamās vedienā un mācāmies kļūt pazemīgi, nozīmē kļūt e, patiesi un e, gatavot kalpot ar mīlestību. Paldies! Lilian, kādas ir tavas pārdomas? Tu nevēlas dalīties, es vēl neesmu gatavā. Es, es redzēju, ka tu esi gatava. <laughs> labi, labi. Um, tad man uzrunāja Galilejā un Kafarnauma. Rita jau minēja kaut ko par to. Galilejā ir vieta, kur Jēzus um, dzīvoja. Viņš bija ļoti pazīstams tur, um, un viņš šeit jauna vietā, kur kļūst par, uh, par vietu, kur uh, bieži vien viņš gāja, Kafarnaum. Kafarnaum no vienas puses tas ir, um, tas ir vieta, kur uh, dzīvoja Pēteris un arī daži citi apustuli, kur Jēzus atgriežas bieži vien, kad, uh, kad vajag iet ēst vai gulēt, tad uh, viņš bija tur. Tas nozīmē, ka viņš um, nevēlējās palikt Galilejā, bet iet arī ārpus tā, ārpus um, ehm, pazīstamā vietā. Un ir ļoti labi, tāpēc, ka es nedzīvoju Galilejā, bet uh, tad uh, zinu, ka Jēzus nāca pie manis. Nu, es uh, interpretēju to tādā veidā. Uh, man ļoti arī uzrunāja uh, kādā veidā Jēzus nu, ir pedagogs ar eh, mācekļiem. Eh, sākumā šajā fragmentā ir runāt, ka Jēzus gribēja tiešām um, būt ar saviem mācekļiem. Uh, un kāpēc? Tāpēc, ka viņiem bija nu, kaut ko būtiski, kas viņiem jāteikt. Uh, tas bija kā atklāt pilnīgā veidā sevi un kāpēc viņš ir, viņš ienāca pasaulē, viņš, viņš kļuva uh, cilvēks. Un uh, tas bija tas dārgums, kas viņiem bija, un mēs redzam, kā, kāda veida apustuli uh, eh, pieņēma to. No tā viena pusē ir Jēzus, kam ir vēsts, ļoti svarīgs vēsts, un otrā pusē ir apustuli, kas nav spējīgi pieņemt to. Un, um, Bet no, nu, es nesaku to tāpēc, ka es tiesu uh, apustuļiem tieši otrādi. Tik bieži es esmu kopā ar apustuļiem tajā vidē, vidu, viņam vidu, un, um, un es, um, es nepamanīju, ko Jēzus gribēja man teikt, vai Dievs gribēja man teikt, uh, um, ähm, viena situācija vai ar um, cilvēka rīcību, un um, es palaidu garam kaut ko ļoti svarīgi. Bet uh, ar to nepietiek. Jēzus, uh, viņš ņēma uh, vienu bērnu, un viņš saka, ka jābūt pēdējais un visu kalps. Um, man šķiet, ka ir svarīgi, kā Jēzus teica, kalps, ne vergs. Un kur ir atšķirība? Uh, manškārt šī dība ir manā vārdā, kas vienu no šiem bērniem uzņem manā vārdā. Uh, ehm, ja mēs to darām Dieva vārdā, Jēzus vārdā, mēs nejūtam, ka mēs esam vergi, bet mēs esam kalpi, tāpat kā Jēzus. Mēs vēlamies arī kopī, kopī paste Jēzu uh, darīt to, ko viņš darīja. Un droši vien, ka tas ir vislielākais izaicinājums mūsu dzīvē, un it īpaši tagad mūsdienās, kad eh, pasaulē spiež uz to, ka mums jābūt um, perfekti, mums jābūt um, skaisti, mums jābūt, un pasaulē noteikti arī, kas ir tie kriteriji, lai, mm, nu, jā, tev ir uh, Ehm, blondiem matiem, gariem matiem, eh, zilas acīs vai, vai es nezinu, kādi kriteriji pasaule piedāvā. Es, nu, <laughs> acīm redzot, es neko... Es atbilstu tikai diviem <laughs> kriterijiem. <laughs> es nesekoju līdzi tā, bet, eh, nu, pasaulē mūs spiež būt labāki un varbūt vislabāki, nu? Nebūt labāki tajā nozīmē, ka uh, nu, es došu kaut ko citam cilvēkam, tad esmu labā, bet vislabākā un eh, labākajā var būt pirmajā vietā. Um, un man šķiet, ka ir tāds spiediens no, no pasaules, no sabiedrības. Tā. Um, un, diemžēl mēs nenovērtējam, kas ir mūsu, mūsu dāvanas, mūsu dotības. Tik skaisti ir, kad mēs redzam, piemēram, es biju parkā šodien, un es redzēju uh, viens bērns, kas cenšas, viņš cenšas um, ēst saldējumu, nu, pieklājīga veidā, bet, nu, grūti tas mazākais bērns. Un tad mamma teica, nē, nē, bet labi, tu dari, labi, turpina, turpina, tu, tu varēsi to darīt, nu. No? Viņa bija mm, la, tur, lai, lai palīdzētu viņam aug. Un es domāju, ka tas ir arī to, ko Jēzus darīja ar mācekļiem. Viņi gribēja, viņš vēlējās tiešām, ka um, viņi saprot, tik skaisti ir, ka kā kalps, bet arī kļūt par bērnu. Viņš ņēma vienu bērnu un ielika vidū. Bērns tas ir cilvēks, kas ir atkarīgs visā. Nu, no, mazākais bērns. Viņiem vajag dot ēst, dot dzert, nu, arī apģērt un tā. Um, viņš ir atkarīgs. Tik bieži es nevēlos būt atkarīgā no nu, citiem un it īpaši no Dieva. Bet tik bieži arī Dievs man atgādina, nu, bet es esmu šeit, es varu darīt to, uztici man, uztici man. Un tad, eh, nu jā, man jāteikt, Es uzticos tev, un tad viņš dara. Paldies! Un tagad tu pateici visu, <laughs> kas man bija sakāms. tad um, es... Uh, parunāšu par citiem vārdiem, kas man uzrunāja, jo kamēr es klausījos jūsu pārdomas un uh, es uh, visam piekrītu, un mēs arī varbūt raidījuma sākumā neuzsveram, mūsu raidījums nav par diskusiju, mēs šeit nediskutējam uh, Eh, vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai man patīk vai man nepatīk tas, ko tu domā. Eksplozīvais evaņģēlijs ir tāda ļoti personīga saruna ar Dievu. Un tās mūsu pārdomas ir eh, ļoti personīgas un, eh, un manējās. Un mēs nevienā brīdī nesakām, kad, kad tās ir sliktas vai savādākas, bet tāpēc, kad arī tas vārds, kas mūs uzrunā, varbūt ir viens vārds, bet mēs sajūtam viņu pilnīgi dažādi, jo mums katram ir sava dzīves situācija, mums katram ir sava ikdiena, un, eh, un arī eh, man šodien uzrunāja vārds bērns, un eh, tāpēc, kad mājās ir bērns visu laiku, un, un no viņa var ļoti daudz mācīties. Un tas, kas, tas, kas mani uzrunāja šajā vārdā, ir vārds kalps, jo, jo citreiz, kad, eh, kad es savam eh, mazajam, es nezinu, vai nu viņš ir no mūsu sarunām <laughs> rādio, jo viņš ir šeit pat, vārds kalps, viņam ir tāds ļoti, nu tāds ļoti nozīmīgs, jo tad, kad es, eh, tad, kad es viņam saku, tev jāskārto istaba, viņš saka, es esmu tagad tā kā kalps, es tev kalpoju, <laughs> un tad man tad man liekas, tad, kad uh, es dzirdēju, ka Liljana ir teica labāk kalps nekā, nekā vergs, <laughs> tad es domāju, labi, tad viņš ir uztvērs to, to, to labāko domu, <laughs> jā, mm -hmm. kad, um, kad viņš... Uh, tā kā dara kalpu darbiņu, nu, tas tādā smieklīgā, varbūt vienkāršā nozīmē, bet um, vēl es, um, tas par, nu, par ko es aizdomājos, un tā mana doma šodien, kad um, Jēzus saka šos te vārdus, ja tu gribi būt pirmais, eh, tad esi starp visiem pēdējais, bet viņš nesaka to, eh, nu, es to vismaz tā saprotu, viņš to nesaka tā, kad lai mēs tagad, ā, nu, ja man nav jābūt pirmajam, nu, tad es pasēdēšu un neko nedarīšu. Viņš eh, saka pilnīgi pretēju. Ja mēs gribam būt labāki, vai pirmie, vai tie, kurus novērtē, mums ir jāstrādā vēl vairāk. Un eh, varbūt ne tieši eh, tajās konkrētajās lietās, kur mēs eh, domājam, ka mums ir jāstrādā vairāk, bet jāstrādā tieši ar sirdi un jāredz plašāk. Tātad Jēzus mums nesaka, kad, ja jūs gribat būt pirmie, tad, ā, nu, viss jūs esat kristīti un, nu, nu, dzīvojiet, nu, tad būs jau labi, jo kādam tur citam ir priekšroka, bet uh, To viņš nesaka, viņš saka, ka mēs eh, visu dzīvi, un man liekas arī tāpēc ir šis bērna paraugs, ko viņš eh, liek šiem te gudrajiem vīriem pa vidu, lai atgādinātu to, ka mēs katru dienu esam kā bērni. Mums, eh, un tas, man liekas, arī man pēdējā laikā ļoti pietrūkst, kad um, ir kaut kā tā komforta zona, un, um, un tev vairs um, tā kā negribās neko jaunu apgūt, tev negribās uh, Eh, iedziļināties, padomāt, paskatīties, un tad saproti, ka jo vairāk tā notiek, nu, un tad liekas, ka oh, es kaut kad palieku slinks vai neuzmanīgs, un tas ir tāpēc, ka smadzeņu šūnas nekustās. Un tas ir tāds atkal atgādinājums man, kad uh, katru dienu būt kā bērnam un uh, tvert to pasauli, nu tā pilnīgi, un uh, ņemt visas tās lietas, ko, ko pasauli piedāvā, uzzināt, lasīt, Eh, lūgties, runāt ar cilvēkiem, komunicēt, eh, nu tā kā katru dienu, eh, nu, nepad, nu tā kā tā doma nav, kad, ā, nu tu jau esi tur tāds, un, un ja tu negrib būt, ja tu grib būt pirmais, nu tad padodies <laughs> vismaz, bet nē, viņš, Dievs mūs tieši aicina katru dienu darīt aizvien vairāk, un jā, tā aizrautība kā bērnam. Tas ir tas, kas man šodien uzrunā. Uh, Bet ar to eksplozīvais evaņģēlijs nebeidzās, jo mums ir arī trešais solis, kad mēs apņemamies dzīvot, eh, kā jau raidījuma sākumā arī teicu, mūsu, mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas, tā galvenā doma bija, kad būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu. Un tad um, trešais eh, solis eksplozīvi evaņģēlijā ir pravietiskais norādījums, kad, um, kad mēs um, saprotam, kas tad ir tas mūsu tā doma, uh, Eh, kā mēs varētu dzīvot šo vārdu. Un eh, tad eh, tā mana doma, mana apņemšanās ir tvert vairāk un tiešām izmantot tās iespējas un skatīties, kas ir tas, ko ko Dievs man dod ar tādu svaigu maza bērna skatienu katru dienu. Lilijāna, kāda būs tava apņemšanās? Ļoti skaisti. Um, varbūt būt uzmanīgākām uh, Jēzus mājienu. Nu, kad viņš man saka, piemēram, nu, atstāt to, es varu palīdzēt, nu, es tevi palīdzēšu, uztici man. Un tad, lai būtu tas uzticības akts arī. Paldies. Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Es e, vēlos saņemt vārdi no dziesma, kam mēs eh, dziedāju pirms, skatieties uz Dieva pazemību un savas sirdis viņu godiniet. Un kāpēc? Tāpēc, ka vairāk es eh, kontemplēšu Jēzus vaigu, es vairāk zinātu, tik Dievs ir pazemīgs, un tad Jēzus ir mans paraugs, lai eh, lai kalpotu, lai klūtu tiešām kalpone un lai kā bērns palauties uz Jēzu, tāpat kā Jēzus palaujas uz Dieva tēvu, kad viņš kļuva cilvēks, lai izpildītu tēva gribu. Tad mēģināšu arvien vairāk skatīties uz Dieva pazemību. Lai jums izdodas! <laughs> Paldies! Un man arī. Arī tev, jā. Ar to mūsu eh, otrdienas vakars eh, Radio Marija Latvijā mm, noslēdzās. Mēs gribam pateikt eh, paldies, dārgais klausītāji, tev par ziedojumu Radio Marija Latvija, jo raidījums gan mūsu, gan citi, kas gan ētrā var būt tikai pateicoties tev. Mēs esam sirsnīgi pateicīgi par visiem ziedojumiem un, un aicinam arī turpināt, un varbūt jūs zinat, kurš varbūt nezin par radio, tad eh, pastāstīt, kad ir iespēja arī šādā veidā darīt to papildus darbiņu, kas, kas ir jādara, atbalstīt eh, radiom arī Latviju, lai tiešām radio būtu tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Um, neliela reklāma par sevi, uh, tā kā radio arī Latvija nav komerciāla, tad uh, mēs uh, tikai sevi, nevienu citur, mums par to <laughs> neviens nemaksā um, <laughs> trešdienas, otrdienas ir mūsu radiodienas un trešdienas ir mūsu jauniešu dienas. Tad um, visi tie, kas uh, jūtās uh, jauni, uh, sirdī un uh, garā, uh, droši aicināt pie mums ciemos. Visu informāciju par mums var atrast uh, Facebook lapā kustība prosanktitāte vai mājaslapā prosanktitāte.lv. Um, Jā, droši meklējiet, un rītdien pie mums būs pavisam interesants jauniešu vakars, jo pie mums pulkstens pusseptiņos būs ciemos Dairis Mežvinskis ar pavisam svaigām zināšanām no Romas par tēmu, kas ir katoļu baznīcas sociālā mācība. Tā kā, ja ir interesi par šo tēmu un vēls, vēlties kaut ko uzzināt, tad droši nāciet pie mums ciemos rītdien pulkstens pusseptiņos. septiņos. Um, jā, tas uh, šovakar no mums viss, un mēs noslēgsim ar lūkšanu. Tēvs, šodien mēs vēlamies atzīt sevi par lepniem un nespējīgiem būt pazemīgiem. Tēvs, Tu zini, ko mēs vēlamies, lai mūsos atspoguļotos Tava dēla tēls. Un tomēr mēs esam slīmi ar mūsu lepnumu. Vispirms es gribu atzīt, ka esmu lepns – es esmu ļoti lepns cilvēks. Es esmu zaglis, kas nozog tavu godību, lai vienmēr būtu pirmais un visa centrā. Šodien es atzīstu, ka es cenšos ne tikai iegūt vairāk, bet iegūt vairāk nekā citiem, ka es cenšos ne tikai zināt vairāk, bet zināt vairāk nekā citi. Es cenšos ne tikai būt spējīgāks, bet būt spējīgāks par citiem – Piedod, svētais tēvs, manu lepnumu, kas liek man patstāvīgi sacensties ar visiem. Es nevēlos sevi aizstāvēt. Tu esi mans aizstāvis. Es negribu pārspēt citus. Es gribu, lai tu, būtu pār, lai tu gūtu pārsvaru manī. Es negribu augt, kungs, bet es ļoti gribu, lai tu augtu manī. Āmēn. Paldies par to, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe – Liliana. Rīta. Kustība prosanktitāte un tiekamies jau pēc nedēļas, lai jums svētīgs vakars. I'm bad.